ne prelazi granicu. Recimo, ja sam čuo da, e, da ima mišljenje ovi političari da se mogu rukovati sa ženama, recimo. Da se nešto ne izbjegne. Ono, ne može da... Nešto da to u ovo, Ali čak i da ima, postoji izbilja to. Ali to je fetva za njih. Znači, to je fetva za njih, čak i da im je neko dao fetvu možda im je neko dao fetvu upravo na tom principu, što je danas nemoguće obnašati te funkcije sa substima rečeno. Ne ulazimo u to ispravnost toga, ne ispravnost Kažu oni, radimo manju štetu da bi otklonili veću. Preko šerijata recimo haram je čovjeku da sebi odsječe prst. Ali ako ga moraš oći zbog zdravlja, da će ostali dio tijela, odsječe se, uradi se ta manja šteta da bi se spriječila veća. Znam hmm. primjer jednog vrata koji... Opet kažem, ne ulazimo uspravnost toga, ne ispravnost, principu toga, nego znači ako ima, znači na tom principu da. Nije stio jedan brat bola na on pošto je u ratu, valjda ono kupo, ona bio rani. I znači, trebao je tu izvršiti operaciju i on je, nije stio da primi anesteziju zbog toga što je mislio da to opije. Da, znaš. Mm. I onda je on naživo, ono, kaže, puši se o kome, ono, znaš. Buše, ono, vamo, nije stio da primi anesteziju. Čvrtina, šta je s tim, jel, mislim, jel ispravno da je uzvano s tim? Jes, može, to je predavno, peto, bila u Leme, recimo, kad si sliku nogu ruku, da prije nije bila anestezija, nego dala s alkohol, opiju čovjeka. Pa čak, pa nije a nije ono ono to kroz inekciju, nije... Pa misli se gubljenje razuma, jer u suštini alkohol je zabranjen zbog toga što se razum izgubi. Mislim da bude alkohol ako je u Nije bitan alkohol kao materija. Nego riječ je nešto što te opija, što te izvodi iz, iz razuma. I zbog toga, recimo, oni neki smatraju tako, on to može, nije to stvari. Korista, i ostale stvari koje čovjeku ublažuju bol. Pa kažem, prije su, evo, završili smo tamo, prije su ljudi u suštini koristili ljekare, upravo to opiju onoga koji mora osjećati mm. o ruku, alkoholom, bukvalno, napiju, na ga. Pa jeste tim situacijama, ako ne može se može. Ali oni koji recimo neće to izbjegavaju zbog tog zajedničkog činioca alkohola i anestezije što oduzima razum. Bolje uzeti anesteziju, nego uzeti. Možda umri.